tawjihati hizo tutaishi katika tawjihati tano tawjihati tano pamoja na kuchambua kwa kiasi tu tawjihati ya kwanza mwanafunzi mwenye kutafuta elimu ya sheria ya Kiislamu antakikana ayakusuda biilmihi wajha Allah akusudie kutafuta kwake elimu kuona kiamani uso wa Allah subhanahu wa ta'ala man arada an yatlub alilm falyukhlis fi talabi mwenye kutaka kutafuta elimu ya dini ya Kiislamu kwanza kabisa anatakikana afanye ikhlasi katika kuitafuta kwake elimu hiyo lianna alilma ibada kwa sababu elimu ni ibada wala tukbalu ibadatu illa mal ikhlas na ibada yoyote ile haikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa yende sambamba na ikhlasi qala ta'ala amesema Allah mtukufu wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin hunafaa ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم na wala hawakuamrishwa mayahudi sababu nuzuli walikuwa wakisemeshwa mayahudi lakini alibratu biumumi lafdhi la bikhususi sa mazingatio ni kuchukuliwa am wanasemeshwa wote katika uislamu wala haiangaliwi na kuzingatiwa sababu ya kuteremshwa kwake aya hii wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin, na wala hawakuamrishwa Mayahudi isipokuwa wamwabudie Allah subhanahu wataala hali ya kumtakasia yeye ibada unafaa na hali ya kumili, yani kutoka katika ukafiri uyahudi waliokuwa nao na kumili moja kwa moja katika Uislamu, wameamrishwa kufanya hivyo wayuqimu sala na wameamrishwa mayahudi na waislamu wote wasimamishe ibada ya sala waisimamishe ibada ya sala arkani zake nguzo zake maujibati yake kadhalika wachunge batilati sala wayutu zaka na watoe zaka na sadaka wadhalika dinu lqayima na hiyo ndiyo dini iliyo sawa iliyosimama sawa kwa hiyo msingi wa kwanza, taujiati ya kwanza ni kuwa na ikhlas. Kitu chochote ufanye kwa ajili ya Allah, wala usimwangalie mtu, fanya kwa ajili ya Allah. Na wa min al-ikhlasi an tanwiya bi talabi al-ilm, na katika ikhlasi ni kukusudia kutafuta kwako elimu. Kukusudia mambo matano, yakusudia ndi sambamba matano, unatafuta elimu, mambo matano haya yaweke nasba ainaika mbele ya macho yako unaangalia kila wakati kila unapotafuta elimu basi haya yawe mbele ya macho yako ya mabmata jambo la kwanza antarfa aljahala an nafsik unatafuta elimu lengo la kwanza liwe ni kuondosha ujinga katika nafsi yako usibakie kwa ni mjinga bakie ni mtu mwenye kufahamu na kuelimika jambo la pili kutafuta kwako elimu antaabuda Allah ala basira umwabudie Allah juu ya elimu yani chochote unakifanya katika ibada basi iwe unaifanya ibada hiyo kwa elimu jambo la tatu an tatakarraba ila Allah bitalibi talibi ujikurubishe kwa Allah kwa kutafuta kwako elimu muda wote na wakati wote na siku zote unatafuta elimu basi lengo lako ni kujikurubisha kwa Allah kwa jambo hilo la kutafutia lianna talabahu jihad kwa sababu kuitafuta elimu ni jihad jihad ilmiya ni moja katika jihadi kutafuta elimu ni moja katika jihadi jambo la nne antataabada lillahi bitalbi lilmi ukakutafuta kwa elimu basi uitakidi kwamba ni ibada kwamba uko katika ibada unasoma uko katika ibada usichukulie kwa mujaradi ilmi kwamba ninasoma tu chukulia kule kusoma kwako elimu uko katika ibada antataabada lillahi bitalibi ilm umwabudie Allah kwa kutafuta elimu lianna mudarasatahu ibada kwa sababu kuisoma elimu ni ibada na jambo la tano katika mambo ya ikhlasi katika kukusudia kwako kutafuta elimu antasdada bihi khashya huku unasoma lakini kila ukisoma iwe hofu yako inazidi zaidi ukiona kwamba unasoma lakini hofu ya kumwogopa Allah inapungua yani kile ilipokuwa elimu inazidi kwa kweli unakuwa mbali na khashya basi weka mchoro wa alama kwamba huenda ibada zangu na elimu yangu Allah akawa hana hayuko radhi nayo. Mbona nasoma lakini khashia hofu haizidi, na lengo la elimu ni mtu kuzidi hofu kwa Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama, katika si vingine ni hivi wenye kumwogopa Allah katika waja wake wengi, hasa hasa wale waliosoma ulama hao ndio wenye kumwogopa Allah na hawa kwa kuwa wanasoma kwa ajili ya Allah na elimu zao zinazidi basi Allah anasema kwa kumalizia aya hiyo inna allaha azizun ghafurun hakika Allah ni mwenye nguvu kubwa sana ya kuwapa elimu watu hawa atawazidishia elimu tu tena ni mwingi wa kusamehe makosa yao waliokosea watu wenye kutafuta elimu kwa ajili ya Allah elimu zao zikawa zinazidi khashia yao inazidi basi hata wakikosea basi Allah ni mwenye kuwasamehe watu wao jambo la pili katika hirs hirsihi fi talbi alilmi kupayati katika kutafuta elimu alhirsatu fi talabi alilmi kwanza yeye mwenyewe awe na pupa mwanafunzi siku zote awe na pupa kubwa tu ya kutafuta elimu isiwe ni mwenye kunyong'onyea siku zote kuta kwamba analazimishwa vile andakuna darasani kama kalazimishwa iwe ana hamu ana pupa ana shauku awe anajihimiza kwa hiyo awe na pupa katika kutafuta kwake elimu kwa sababu hivyo ndivyo walivyokuwa maulama huko nyuma qala يحيى بن سعيد القطان سمع نچون وفان مصطلح الحديث وجرح والتعديل يحيى القطان حينما ذكروا امامه طلب الحديث pale palipotajwa mbele yake kuhusiana na jambo la kutafuta hadithi watu wanazungumzia kuhusu msala ya kuwatafuta maulama wa hadithi kukaa kitako kwa wao wanazungumza mbele yake watu wa hadithi wazungumzi isipokuwa mambo ya elimu tu kwa hiyo wanafunzi wako wanazungumza twende kwa nani shekhe gani katika mashekhe ahlusunna waljamaa wenye kufuata manhaji salafi wako wapi wanazungumza mbele ya mwalimu wao anasema Yahya bin Said al-Qattan inama dhakaru amamahu talab al-hadith kuntu akhruja min al-bait mimi nilikuwa nikitoka katika nyumba kabla al-ghada kabla sala al-fajr anasema Yahya al-Qattan nikitoka mimi katika nyumba nyumba yangu au sehemu naoishi kabla ya sala alfajiri natoka kuwatafuta mashekhi wenye kusomesha fala arji'u illa ila atar sirejea isipokuwa kiza cha usiku sala ya isha usiku ndo narejea binafsi yakula nakula na kula njiani tu hali vizuri akitoka alfajiri mpaka anarejea usiku, safari ya kutafuta elimu. Kisoma sira yake na tarjama yake Yahya al-Qattan unamgundua kwamba ni mmoja katika wanazuoni wakubwa waliotumia muda mrefu sana katika kusoma. yakhruju min baitihi qabla al-fajr fala yarji'u illa ba'da salati al-isha Yahya al hatoki nyumbani kwake isipokuwa kabla alfajiri anatoka nyumbani kwake kabla alfajiri wala yarjiu illa ba'da salati al-isha hajii isipokuwa baada ya sala isha وقال ibn shihab مكثت 45 sana ibn shihab شهاب mimi nilibaki kwa kipindi cha miaka 45 miaka 45 aktalifu baina ash-sham wal hijaz napishana baina Sham wal Hijaz, nakwenda Sham narudi Hijaz. Hijaz ni Saudia, Sham ni Siria, Sham ni Siria. Kwa hiyo ninazunguka baina Hijaz, baina Sham wal Hijaz, ima kwa miguu au nyama anakwenda baina Hijaz, baina Sham wal Hijaz, anakaa kwa maulamaa kusoma فما wajadtu hadithan astab'idu makana sijaipata mimi hadithi yoyote ile hata moja hata hadithi moja ambayo iko mbali sana kwa mwanachuoni ambayo anayo hadithi hiyo lakini yuko mbali sana anaishi mbali sana anakaa mbali sana astab'idu makana mimi siamini kwamba nakuitakidi kwa mtu yuko mbali sana ametumia hapa neno istabaada ala wazni istafaala miongoni katika maana zake itakada annahu ba'id itakidi kitu kwamba kiko mbali sana ala wazni af'al istafaala kwa hiyo nilikuwa nikikaa mimi nazunguka baina Sham na Hijaz sijakuta hadithi yoyote kama na chuoni yoyote ambayo yuko mbali nkawa mimi naitakidi kwamba ah huyo yuko mbali kule sitoenda mbali sana kule astabidu makana ukawa mimi naitikadi kwamba yuko mbali bali mimi naamini kwamba hiyo sehemu mbali ni sehemu karibu sana hapa maanake ni mwanafunzi asi asijenge lile jambo kwamba ah darasa hili liko mbali mesendi kule mbali kule nataka darasa za karibu karibu siku zote kuna watu wao darasa za karibu karibu mtaani pale unasoma hapo darasa ambazo za muhimu walimu wako mbali hendi muhimu tu naye mwenyewe anafahamu umuhimu wa darasa hizo umuhimu wa walimu wake lakini kwa kuwa iko mbali basi anajenga ile shetani anamtia katika moyo wake ah mbali huko mbali huko hendi lakini alhamdulillah kuna watu wana nyoyo wala ajali umbali pale anaenda tu hivyo ndio inavyotekana mtu wala usiogope vitisho katishwa nyumbani na wazee mwanangu utarejea usiku utapigwa kabari usende kusoma huko wakati mmoja ilikuwa nikisoma nikikaa Mwera kaa Mwera na kusoma kwa Sheikh Chichi Membeni. Miaka hiyo gari za za daladala zile mwisho saa kumi na mbili tena, baada hapo kuna gari tena, na mimi pale nasukuma baskeli tu na baskeli nyingine hu natoboka mpira tena na burura tu kutokea Mwera mpaka Membeni kuliko shechichi Chichi kwa mzee anaambia pale makufuli pale, ule msikiti makufuli una wakoma pale. Wale wakoma wana vidole vitatu tu. Wakikukamata utoki Utakufa hapo hapo. Kwa hiyo kwa sema kokokote saa kumi usharudi na dasa zinaanza magharibi kule. Da. Nikawa naogopa. Na ndo mdogo eh, mkoma na vidole vitatu akiukamata utoki mpaka ufe itakuwaje lakini ikawa kuna hadithi naifahamu mwenye kutoka kutafuta elimu yuko katika ulinzi wa Allah mpaka arejee kasema nitenda niko katika ulinzi wa Allah lakini kifika makufuli pale nakwenda kwa spidi naogopa wakoma sijui nikamata kwa vidole vyao mbali, yani kutoka kwa Mwera mpaka koshei chichi kule. pinda alhamdulillah, tena mwisho nikawa siogopi na kana natazama, mbona siwaoni koma. Kwa hiyo usiitakidi sehemu kwamba yuko mbali, wewe nenda tu na Allah anajua hisi yako, kupa yako na moyo wako, tukupa chochote katika elimu. Kwa hiyo anasema siitakidi kwamba hiyo sehemu ni mbali sana, naenda Hirsi ya tatu alhirsu ala itiadi lughati alarabia, mwanafunzi anatakikana awe na pupa juu ya kujizoesha na lugha ya Kiarabu, sababu elimu lugha ya Kiarabu ndiyo chombo ya elimu zote za ndiyo chombo. Lugha ya Kiarabu ndiyo nyenzi ya elimu zote. Itumie lugha ya Kiarabu kwa lengo la kufahamu masomo ya dini ya Kiislamu, masomo ya tauhid, masomo ya aqida na masomo mengineyo kwa lengo la kufahamu na kujua na kuelimisha. Kwa hiyo uwe na pupa katika jambo la kutafuta lugha ya Kiarabu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ebu jua, fahamu anna itiyada lugha, ya kwamba kujizoesha na lugha yuathiru fil aql, athiri sana katika akili ya mtu. Ukisoma sana lugha ya Kiarabu, basi akili yako inapata athari fulani. Wal khuluq, kunaathiri mpaka katika tabia. Kama una tabia mbaya, basi kwa lugha ya Kiarabu tabia yako inatengenea. Wadini, kunaathiri mpaka katika dini yake mtu inakuwa nzuri. Maneno ya Sheikhul Islam Taimiyah anasema lugha ya Kiarabu inaathiri taathiran kawiyan bayinan, taathira ya nguvu tena ya wazi wazi kabisa. Wayuathiru aidha, lugha ya Kiarabu inaathiri vile vile mushabihati sadri hadhihi lumma, kujifananisha na kujishabahisha huyo msomaji wake na watu wa mwanzo mwanzo wa umma huu mina sahabati wa tabi'in, kunapelekea kujishabihisha na masahaba na matabiin. Kwa hiyo lugha ya Kiarabu ina ina athari, lugha ya Kiarabu ina athari, inampelekea mtu kujishabihisha na wale wa mwanzo sadr hadhihi al-umma min as-sahabati wat-tabi'in mushabihatihim na kujishabihisha na watu wema kujishabihisha na masahaba na matabiina tazidu laq unamzidishia mtu akili ufahamu wa dini wal khuluq na dini na tabia na dini na tabia maelezo hayo yameeleza kwenye kitabu iktidau siratul mustaqim juzuu ya kwanza saifa 207 قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى na hapa msingi wa nne ndio tunaoingia msingi wa nne akhdhu nasiha anil mashayikh wal mudarrisin pendelea sana sana sana sana kuchukua nasaha kwa mashekhe na walimu wenye kusomesha onesha ule udhaifu wako shekhe mimi udhaifu wangu bwana hifdhi yangu mbovu sana yani nikifazi mara nasahau nifanyeje atakupa miongozo ya kuweza kusoma na somo lako kuganda katika kifua chako shekhe au walimu wenye kudarasisha kusomesha chukua nasaha kwao kuna watu wao wakisha kusema kushekhe tu yeye mwaka mzima shekhe haonani naye yuko hapa msikitini na anasoma yani atumaliza kusoma tukamwambia mkoba kaondoka anaweza kusoma kama mkoba wake kaondoka au nanne shekhe wengine hata kusalimiana asalimiane naye hii hii ni hatari sana kwa hiyo uchukue nasaha kutoka kwa mashekhe na walimu wenye kudarasisha قال إمام جرير الطبري رحمه الله لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيته وامتحنني Alimamu Ibn Jariri Tabari anasema wakati ilipoingia katika nchi ya Misri, wakati ilipoingia katika nchi ya Misri, yeye ni Msuria. Kwa hiyo katoka Suria akaingia Baghdadi, ikaingia Misri. Ilipoingia Misri, lam yabaka ahadun min ahli alilm, hakubakia yoyote katika wanazuoni illa lakaituhu, isipokuwa mimi nilipenda nikutane naye mwanachuoni poingia tu katika nchi ya Misri akanapenda kukutana na zuni katika nchi, lakini kila ambaye nilikuwa nikikutana naye katika wanazuoni hao wamtahanani, akinijaribu akinifanyia mtihani. Na kuna wanafunzi wao wanaogopa kufanya mtihani na walimu wao, yaani mwalimu akitangaza kwamba kesho kutakuwa na masala, basi darasa kama ina mistari kumi kutoka na mistari miwili tu, kila mmoja anatoa barua shekhe kesho naenda mazikoni tusikimbie mstari yani pakitangazwa kwamba kesho kuna masail mbalimbali basi ndio watu wajazane hasa nilipoingia katika nchi ya Misri lam yabaka ahadun min ahli alilmi illa laqaituhu wamtahanani kuingia katika nchi ya Misri sijakutana yoyote katika ahli alilmi isipokuwa linijaribu yani Kanu kadiman yamtahinun talaba alilm, huko nyuma walikuwa wanazuoni wakiwajaribu, yamtahinuna talaba alilm, wakiwafanyia mitihani wanafunzi wao. Yataakkadu min alfahmi asahihi, ili wapate wathibitishe ule ufahamu sahihi. Kwa hiyo mwalimu anataka kuthibitisha, je, umeufahamu ufahamu sahihi? Maana somo laweza likasomeshwa, alafu kila mmoja akaondoka na ufahamu wake. pamoja na kwamba siku zote tunasema alkitabu wa sunna bifahmi salafi al-um lakini huenda mwanafunzi baada ya kusomeshwa somo akaondoka na ufahamu wake kwa hiyo walikuwa walimu mashekhi wakiwatahini wanafunzi wao ili kuangalia ule ufahamu wao ni usahihi uko, uko sawa sawa لأنه ربما طالب العلم يحفظ العلم لكن جانبه الفهم صحيح kwa sababu mara nyingi mwenye kutafuta elimu anahifadhi lakini ufahamu kwa mwingine kabisa anahifadhi lakini ule ufahamu wake kwa vingine kwa hiyo mtu anatakikana anachokihifadhi kio ufahamu wake ni sawa jambo la tano hirsu akhdhi alilmi an almashayikh pupa au ina pupa ya kuchukua elimu kwa mashekhe tena waulizie mashekhe ahlus sunna wal jamaa au waulizie au wajue na wafuate hata kama huna muda wa kusoma kwa wao basi zile nasaha zao tu unasaidia sana zile miongozo ile wanaokupa inasaidia sana lau kama utaifanya kazi kanu ulama as-salafi walikuwa maulama waliopita nyuma yakhuduna kabiran an kabir wakichukua elimu mkubwa kutoka kwa mkubwa shekhe kutoka kwa shekhe wakipokezana chukua shekhe fulani shekhe fulani elimu inapokwenda akhadhuhu an shuyukhihim walichukua elimu kutoka mashekhe zao kwa mtu anatakikana achukue elimu kwa mashekhe zake walimu wake asirizike moja kwa moja kuchukua kwenye kitabu tu ama man yakhudha ama man yakhudhu alilma min alkitab ama yule ambaye mwenye kuchukua elimu moja kwa moja kwenye kitabu tu fahadha rubama aqtafil fahmi mtu huyu mara nyingi ukosea katika kufa fakani yakuluna la ta'khudhu ilma min sahfi msichukue elimu katika kartasi yani elimu mwanzo lazima uipate kwa shekhi baadaye kuchukua katika vitabu la basi yani haikatazi kuchukua elimu katika vitabu yani moja kwa moja kwenye kitabu ndio nakataza yani unaweza kusoma masalan eh, ilmu balagha masalan ilmu balagha sema ilmu balagha kwa, kwa shekhe alafu baadaye baada ya kuijua unakwenda kuangalia kwenye vitabu mbalimbali hakuna hakuna ubaya hakuna ubaya kwa sababu tayari ushachukua kwa shekhe kwa sababu huwezi kusomeshwa vitabu vyote wala hakuna watu waliosomesha vitabu vyote tokea nyuma mpaka leo hakuna watu waliomaliza kusomesha vitabu vyote mtu asomeshwe vitabu vyote unasomeshwa fani tu tena bahthi ni kazi yako mwenyewe asilimia 30 ni ya mwalimu asilimia sabini ni juhudi yako mwenyewe mwanafunzi, na hapo tunapopitana katika juhudi. Asilimia inatolewa kwa mwalimu, asilimia sabini ni yako mwenyewe uhangaiki. Kwa hiyo elimu yoyote baada ya kuisoma kwa mashekhe na ukawa una ulumul ala ya kutosha kabisa, hakuna ubaya kuangalia katika vitabu, hakuna ubaya sababu tayari ushasoma kwa shekhe, ushasomeshwa. tena kule utakuta imekunjuliwa sana sababu vitabu watu wasomeshwe vyote kwa sababu viko vingi vingi katika vitabu vya Kiislamia vingi sana mfano vitabu vya tarehe huwezi kusomesha kitabu cha tarehe ukikuta kitabu cha Ibn Asakir tarehe Ibn Asakir ina juzuu 81 tarehe Ibn Asakir ina juzuu 81 imefupishwa mpaka juzuu 80 imetolewa juzuu moja tu tusoma vipi kitabu hicho tarehe hicho kwa hiyo utasomeshwa somo la tarehe kiasi halafu wewe mwenyewe ndio utaingia kusoma hiyo tarehe bali shekhi anaweza kukusomesha wale watu tu wa tarehe wakubwa maarufu mashuhuri akakusomesha tarehe zao kidogo alafu mwenyewe unaingia ndani zaidi sasa hapo unahitaji sasa bahthi ufahamu shekhi akupe miongozo ya kuweza kufanya bahthi utafiti na masala mengine kwa hiyo kufanya pupa kuchukua elimu kwa mashehe walikuwa wakichukua kwa wakubwa jogo hakuchukua elimu kwa vitabu moja kwa moja katika haya hirsu الطالب على اهتمام في اللغة العربية awe na pupa kubwa ya kujihimiza katika lugha ya Kiarabu fi tahsili al-ulum shar'iyya katika kuipata kuipata ile elimu ya sheria yani elimu ya lugha ndiyo chanzo cha elimu zote za kisheria zote za kisheria kuna maneno mazuri sana Imam Shatibi qala Imam Shatibi فمعلوم أن اللغة وسيلة يفهم بها الكتاب والسنة basi jambo lenye kutambulikana ni kwamba lugha anakusudia lugha Kiarabu ndiyo wasila ndiyo njia ya kufahamika kitabu na sunna ndiyo njia ya kufahamika Qur'ani na sunna lugha ya Kiarabu ndiyo njia moja moja katika njia za kufahamika Qur'ani na sunna wakadha na hivyo hivyo lugha ya Kiarabu hiya wasila istimbati sahihi ndiyo njia ya kutimbua utimbuaji uliokuwa sahihi yani mtu katika lugha zame sana tazame sana lakini lengo kwamba kuzama kule sana kumpelekee mwisho kuweza kufahamu kiundani kabisa Qur'ani sunna hadithi za mtume zifahamu ndani kwa sababu maneno yale ya kilugha yametumika kuna hurufu la atfi zile ambazo zina maana zake zile kuna nyingine zinafundisha tartibu wa taqib zinafundisha atarahi ziko hurufu nyingi na kuna harufu nyingine si harfu kama kuna fitilafu kati ya maulamaa mfano kuna baadhi ya harufu maulamaa wameitirifiana kwamba hii si harfu hii ni faslu tu basi sasa hayo yajue ili utakapoingia katika kusoma hadithi ufahamu wako ni sahihi huwezi kuwa na ufahamu sahihi itakapokuwa mbali sana ndio Kiarabu hata kuyasikia wote ulikuwa na ufahamu sahihi katika kale al-Asma'i ambaye alikuwa ni salafi imamu Asma'i alikuwa ni salafi الإمام خليل بن أحمد خليل بن أحمد الفراهيدي سلف alikuwa mabingwa sana pamoja na kwamba maulama wengi wa lugha walikuwa wamepinda wengi katika ulama wa lugha wamepinda isipokuwa wachache kwa sababu walijikita zaidi katika lugha wakaacha Qur'ani wakaacha sunna ikawa ni sababu ya kupotea kama alimamu Sibawi Amr ibn Kambara Amr ibn Kambara Sibawi Naam Kwa hiyo famaalumu anna lugha wasilatun, lugha ni njia mojawapo yufhamu biha alkitabu wa sunna, wakadha hiya wasilatun istinbati sahihi, ndio njia ya kuchimbua uchimbuaji sahihi kabisa min ansusi sharia, zile dondoo za kisheria wa maarifati ma yataalaku biha, na kufahamu yale ambayo ni kufungamana na Qur'ani na sunna min alqur'ani wa ulumi kadhalika ilmu allugha inakupelekea kufahamu birayati lhadithi ule ufahamu wa hadithi neno diraya ni ufahamu ni masdari ya min dara min dara diraya ufahamu kilugha ama kisheria ni elimu ya kujua hali ya sanadi ya hadithi katika matini ya hadithi kwa hiyo lugha inakupelekea kufahamu yale kiundani kabisa wahkamihi na hukumu za hadithi walfiki wa usulihi wakadha da'wa vile vile na kupelekea lugha kufahamu ulinganizi wa kulingania ila Allah ala basira kulingania juu ya elimu juu ya elimu wa himayati jinabi tauhid lugha inakupelekea mpaka kuilinda tauhidi kwa sababu tauhidi imeingiliwa na mikono ya makafiri kama watu wafahamu jambo hilo wajue tauhid imeingiliwa na mikono ya makafiri. Tauhid iko safi, lakini makafiri wameingia elimu hii, wakaingiza mikono yao, yani kalamu zao, wakaandika ili kuwapotosha Waislamu. Wanazania tokeo lilotokezea Taliban ya kupiga marufuku kitabu Tauhid lilimam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi As-Salafi si jambo la kawaida jambo kubwa wamepinga kitabu kile kwa miaka mingi tulipinga lakini masalafu walisimama katika nchi ile barabara jamaa walikuwa ni watu vita vita tukiwa nyuma Talibani ni nchi ya vita vita tu ushatumiwa sana na Marekani kupiga nchi mbalimbali kwa hiyo yakatokezea tokezea wale wakamekamata nchi yao kwa nguvu na mabavu. Kwa hiyo kitu walichokifanya wakapiga marufuku kitabu tauhid. Waliosababisha mpaka kitabu kile kuzuiliwa ni kundi la masufi Nakshibandi, Nakshibandia. mtu mmoja akiitwa Shah Nakshibandi. Huyo ndo muasisi wa Nakshibandi, sufi kubwa sana kwa hiyo wakazuia kitabu hicho na vitabu vya Sheikh Islam Taymiyyah vingi tu wamevizuia mwisho wakasema sisi hatukuzuia kitabu chake tumemzuia mwenyewe ndio wamzuia yani mtu kishakufa zamani sima mzuia kumbe kusulia kwa sababu kitabu kile kama mnavyokielewa hakuna nyumba yoyote ya Muislam mwenye uchungu na hera na hamu ya kusoma dini isipokuwa kitabu tauhid maujudu fi fi baiti kipo katika majumba ya Uislamu kinasomeshwa katika vyuo vikuu kinasomeshwa katika marakis kinasomeshwa katika vyuo vya kawaida wanafunzi wetu tunawasomesha ni kitabu mashuhuri maarufu kimepigwa marufuku lakini la ajaba idha arafta madhhabahu hakuna ajabu yote utakapojua madhehebu yao watu wao nakshibandi madhehebu yao wao nakshibandia akida yao nakshibandia madhehebu yao ya imamu abu hanifa qaimun ala rai wanasimama zaidi katika rai sio ile rai ya imamu abu hanifa mwenyewe numan ibn thabit azauta ambaye huyo yeye alikuwa rai anapoweka masala ya rai akikusanya ahlul hadith wa ahlul tafsir na ulama mbalimbali ya jambo ambalo haliko wazi katika Qur'an na Sunna wakiliangalia kwa rai zao alafu wanakuja na kitu madhubuti lakini leo mahanafi wao wanakwenda zaidi mujarad rai namna ya rai ah tukitaka kitabu hicho basi kizuie hicho kwa hiyo tukasema kwamba tauhid imeingiliwa na mikono ya makafiri orientalism mustashirikun kubwa tu akiwemo SM Zuema kafiri mkubwa huyo wa Kimarekani SM Zuema alikuwa ni Marekani kuna makafiri kama saba kusanyika hao wakaandika historia ya Muhammad bin Abdul Wahhab, historia yake wakaiandika, wakasema kwamba huyu amesoma katika nchi za kizungu, amesoma Irani, huyu amesoma nchi gani, na nchi za mashariki kuingia magharibi, orientalism, wakaandika historia yake ambayo ameelezea alimamu Zarkali kwenye kitabu chake Al-A'lam. Kwa hiyo kitabu kile kikabakia katika maktaba za Kiislamu kubwa tu duniani watu wenye kufanya bahthi wakaangalia kitabu hicho cha, cha Orientalism akimzungumza Muhammad bin Wahabi. Kwa hiyo amepotosha sana habari zake, amemtaja vibaya, na yeye ndo ambaye anasema huyu ni Wahabi, Wahabi. Kwa hiyo masufi ikawa wanatumia mtamko la Wahabi wale mawahabi mawahabi, mpaka leo karibu Afrika Mashariki yote masufi, watu wa sunna wote wanaoita mawahabi. habari yake ni, ni refu au mtalizimu hao ambao wako karibu kumi nitegemea kuja kuwazungumza hawa tena kuja kuwazungumza hawa orientalism na wadui wao juu ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kwa hiyo lugha ya Kiarabu ikupelekee wewe kufahamu Qur'ani na Sunna akafahamu salafi. Al-Imam Shatibi anasema inna Allah azza wa jalla anzala al-Qur'ana arabiyan la yufhamu illa min alfadhi lughati alarabi hakika Allah azza wa jalla ameishusha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu haifahamiki Qur'ani isipokuwa kwa maalfadhi za Kiarabu wa asalibiha na zile usulubu wake ulikuja kutumika huko maelezo hayo ameeleza kwenye kitabu chake al-Intisam juzuu ya 3 saifa 356 mpaka 357 wanafunzi alikana pamoja na yote hayo awe na adab iliyokuwa njema katika kutafuta kwake elimu yani ajiweke na akhlaki njema tabia njema tabia njema ni chombo hicho kiweza kuwa na akhlaki njema basi unapomjieka vizuri sana na uadui wowote hautakuathiri kwa sababu ya tabia yako njema kabisa kama utaathiri wadui kwa kweli ni sehemu ndogo tu lakini ukikosa akhlaki njema basi wadui ushaupa nafasi kukuua alimamu shafi na maneno mazuri sana anasema taallamtu lilma fi sanataini waladaba fi 18 sana nimejifundisha elimu mimi kwa miaka miwili lakini muda huo huo nikajifundisha adab kwa miaka minane elimu miaka miwili adab miaka minane تعلمت العلم في سنتين والأدب fi thamani fi ثمان عشر سنة nimejifundisha elimu kwa miaka miwili na nikajifundisha adab kwa miaka miaka 18 18 sana kwa miaka 18 najifundisha adab يا ليتها كانت عشرين في الأدب آه natamani sana laiti nikajifundisha adab kwa muda miaka ishirini najifundisha adab tu lakini akuchelewa katika adabu ya al Shafi kuchelewa adabu yake ilikuwa nzuri sana ndio maana alipotoka tu katika nchi ya Iraq mwaka 95 ilikuwa mwaka 90 atoka Hijria anaingia Misri kule kuna madhehebu ya Imam Malik kapata upinzani mkubwa ile kuingia tu msikitini kusali habari ikafika kama Imam Shafi ameingia hapa Misri na yuko katika msikiti wa sahabiyul jalil sahaba wa mtume wa Allah Amr ibn As katika Jami al-Fustata Jami al-Fustata ndio msikiti wa Amr ibn As, sababu wa mwanzo kuingiza Uislamu katika nchi za Afrika, nchi ya Misri, Amr ibn As. Jamiu usuf Fustata. Abu Meri sijaliwe kufanya ziara huko, labda kwingine kufanya ziara msikiti wa Munshafi katika nchi ya Misri. Alipoingia tu pale, madhehebu ya Imam Malik yamejikita, mashekhe madhehebu ya Malik wapo. Shekhe mmoja aitwa Abdurazak alipopata habari kwamba mshafi kaingia akaingia ndani ya sala akamwombea dua Allahumma amut shafiia wa illa yadhhabu ilmu maliki <laughs> we Allah muue huyu Shafi, na kama ukufanya hivi elimu ya mamaliki katika nchi ya Misri itapotea. Baada ya kuingia pale msikitini na kusala kaa mbili na kusalimiana baadhi ya watu, akatoka tena nje ya msikiti ili kufanya usajili wa kuingia katika nchi Kwa hiyo alipoingia tu Imam Shafi kurejea tena msikitini, akaambua kuna shekhe yule pale kasaraka mbili, na alikuwa anakuombea dua ndani ya sala kwa wazi wazi, Allahumma mut ndani ya sijida aqrabu ma yakunu al ila rabbih <laughs> wa huwa sajid. Lakini yeye anaomba dua mbaya. Sasa muwe huyu Shafi alipomfikia habari hiyo Imam Shafi fadhahikat fatabassama katabassama akasema tamanna rijalu an amut watu wametamani Shafi au afe lakini hata kifo hakuna yote atakayebakia hapa milele Imam Shafi akabakia katika Jami Fustata ambapo kuna madhehebu ya Imam Maliki yeye akaanzisha madhehebu ya Imam Shafi madhehebu yake sasa mizozo ikawa imeingia katika msikiti ule, watu wakawa wanakuja kumpiga masuala mengi mengi, ukaingia ushafi katika nchi ya, ya Misri. Lakini baadaye huyu aliyemwombea dua akajirekebisha na akawa ni mtu mzuri. Kwa Imam Shafi anasema taalamtu alilma fi sanatain wala adabi fi 18 sana ويا ليتها كانت عشرين في الادب ايه ليتني قد فنديش ادب جيما بمودة ميا كشين وقد كان الليث بن سعد نكو كيكا لكوا ليث بن سعد رحمه الله تعالى كثير ما يقول لاصحاب الحديث مره نيجي alikuwa kiwaambia watu hadithi taallamu alhilma qabla alhilm ifundisheni upole kabla ya elimu ifundisheni upole kabla ya نعم نعم maneno hayo asili yake na maneno ya mtume alilmu bitaallumi walhilmu bitahallumi sina hakika ya hadithi kama ni sahihi au ni dhaifu wanafunzi watanambia hapa au wengine katika mashehe watasema elimu ni kwa kujifunza na upole ni kwa kufanyia mazoezi hata uko si mpole wewe mmoja mkere mtu alafu usijibu kitu hivi <laughs> unajifundisha upole utukana alafu usijibu chochote utaumia hiyo na kwingine hata usingizi siupate usiku ah jamaa ungempiga pale pale bo lakini unajifundisha upole unajifundisha upole wa kustahimili kuvumilia wakati mwingine mashehe wanakumbana vituko vingi pia maneno mazito kuna watu wengine wanawafanyia radi mashehe mtu anasema kacha rahani wala nyamazi wewe shehe hata maji anywi lakini shekhe mwenyewe kimya pole pole ndugu zangu na saa hizi chache zinatosha tufikie hapa inshallah billahi تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك